Dear Dhamma friends, today also we are going to start the talk. May you all settle down and give the consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ තස්ස මයං භික්කවේ එවං අපමත්තෝ ආතාපිනෝ පයිතත්තෝ විරතෝ uppajjati vihinsa vitakkhao titi dear dhamma friends we are proceeding along the same sutta known as Dvedavitakka sutta. A milí priatelia, v Dame a dnes opäť budeme pokračovať v, vo výklade tej istej suty, Dvedavitakka suty. Hereby the Buddha to be presenting a method for the beginner, for the practitioner to deal with one's own thinking. Mm, tu budúci Budha prezentuje metódu pre začínajúceho praktikujúceho, aby mohol pracovať s myslením. Which he used as a Buddha to be and taught after his very enlightenment. ktorú používal ako budúci Budha a potom po svojom osvietení učil. So as a Buddha to be, he observed lot of internal thoughts or inner chatter in his mind. Um, ako budúci Buddha pozoroval vo svojej mysli veľa uh, vnútorných myšlienok alebo vnútorného klábosenia. Mind is jumping from one to the other without any control. Mysel skáče z jednej veci na druhú bez akejkoľvek kontroly. And then he observed and decided or taken a decision just to divide these thoughts into two categories. No a on na základe pozorovania sa potom rozhodol uh, eh, rozdeliť myšlienky do dvoch kategórií. The first category he enumerate three kind of thoughts. A podľa prvého rozdelenia rozdelil uh, eh, myšlienky do troch kategórií. Uh, namely the sensuous gratification and hatred and the cruelty. No, no. A síce e, zmyslové uspokojovanie, a potom e, hnev a zlovôľa a potom e, krutosť. The second set of categories also have three kinds of thoughts. Uh, druhý uh, súbor kategórií má tiež tri druhy myšlienok. It's fairly the opposite of the already enumerated category ktoré sú protikladmi už zmienených kategórií. As far as sensuous desire and sensual gratification is concerned, there are some thoughts to renounce from the sense pleasure. Čiže ako uh, protiklad alebo liek na zmyslovú uh, túžbu uh, a jej uspokojovanie sú myšlienky, ktoré uh, sú ako keby liekom alebo opakom uh, uh, zmyslovej túžby. So as far as hatred and ill will is concerned, there are some thoughts within his very mind with full of loving kindness. O, čo sa týka hnevu a zlovôle, sú tiež o, myšlienky, ktoré sú opakom o, tohto hnevu a to sú myšlienky plné láskavosti a dobroty v našej mysli. The third one was the cruelty and the hating others, dist uh, disturbing others. The opposite was the compassion. A, a tretia sú potom myšlienky spojené s krutosťou a s a, ubližovaním druhých, druhým a opakom toho je myšlienka súcitu. So far we try to handle the sense desire as well as the ill will or the hatred. Čiže doteraz sme pojednávali o zmyslovej túžbe a o zlovôli a hneve. Today I thought of proceeding towards the, the cruelty and the harming others kind of thoughts. A dnes uh, som si hovoril, že by sme pokračovali uh, s tretiou a síce krutosťou a uh, myšlienkou ublížiť druhým. It is not only having in your mind even the Buddha to be, is with that kind of thoughts. A takáto myšlienka nie iba vo vašej mysli, ale bola dokonca aj v mysli budúceho Budhu. So Buddha to be did the noble quest and sharing with, that, with other with us how to deal with this kind of thoughts. Čiže budúci Budha na základe svojho vznešeného snaženia sa s nami delí o to, ako pracovať s takýmito myšlienkami. So whether it is sensuous pleasure or hatred or cruelty, all these are disturbing one's own uh, stream of consciousness. Či už sú to myšlienky spojené so zmyslovým potešením, s hnevom alebo s krutosťou, všetky tieto myšlienky uh, rušia prúd uh, nášho vedomia. Uh, equally it is, it is disturbing the society at large or other people also taktiež rušia spoločnosť ako celok a aj druhých ľudí. So whenever these kind of thoughts are going to uh, disturb your mind, internal and external, you and the others both are uh, inflicted. A keď uh, tieto myšlienky rušia Um, vašu myseľ, či už uh, vonku alebo vo vnútri, tak uh, ste nimi ovplyvnení uh, vy aj druhý. The way it is uh, inflicting you, afflicting you, Buddha gave three examples. No, Buddha dal tri príklady toho, ako vám takéto myšlienky prinášajú utrpenie. First thing is, it is obstructing your wisdom or disturb uh, the your peace of mind. Ako prvé zatemňujú múdrosť a rušia pokoj mysle. And second, it causes difficulties like tension, frustration. Ako druhé spôsobujú ťažkosti, ako je napätie a frustrácia. And it is pulling away from your fine, the aim of your spiritual life, namely the enumeration. Eh, the emancipation. Čiže a potom nám eh, akoby eh, zabraňujú dosiahnuť cieľ duchovného života a síce oslobodenie. We practitioners have a better chance or good chance to see whether this uh, discovery is correct or wrong. My, uh, praktikujúci, máme dobrú alebo lepšiu šancu vidieť, uh, či uh, um, toto pozorovanie alebo tento objav je správny alebo nie. The Buddha says whenever our mind or stream of consciousness is obsessed with sensuous desire, it is like uh, adding some colors to the water. Ehm, ehm, Buddha hovorí, že keď je na, prúd nášho vedomia uh, je, v na, je v ňom obsiahnutá táto zmyslová túžba, tak je to niečo ako keď dáme do prúdu vody farbu. If there is no coloration, you can see through water and you can see the bottom of the water. Keď voda nie je nejako zafarbená, tak môžeme cez ňu vidieť a vidíme až na dno. And once it is colored with coloration, the see-through is not possible, no more possible. You can see the bottom of the vessel also keď je voda zafarbená, tak nevidí, ne, nie sme schopní cez túto vodu vidieť a nevidíme ani dno. And whenever it is full of hatred, it is as if a boiling water. A keď je plná hnevu alebo nenávisti, tak je to by bola vre, vrela táto voda. So lot of uh, abnormalities happen to water so that its reflection see through all the qualities will be disturbed with this kind of uh, bad thoughts. Takéto zlé myšlienky rušia všetky dobré kvality a dochádza k mnohým akoby, abnormalitám, pokiaľ je voda týmto spôsobom rušená. So whenever we are chasing behind the sensuous pleasure or indulgence of your sense faculties, Uh, there may be some failures and disturbances from outside for your uh, achievement of the sense pleasure. Um, čiže keď uh, sa ženieme za zmyslovými potešeniami a uh, si v nich libujeme alebo hovieme, tak to uh, nejakým spôsobom uh, oslabuje naše zmyslové uh, schopnosti. So when you are chasing behind sense pleasure, you don't know the limit between the, the border between utility and the luxury. A keď, takto, keď sa takto ženiete za zmyslovými potešeniami, tak eh, nevidíte, ne, nerozli, nepoznávate rozdiel medzi uh, tým, čo potrebujete a tým, čo už je luxus. The basic needs and the utility is you must have. základné potreby a ich využitie to je niečo, čo musíte mať. Whenever you are obsessed with sense pleasure, you often tread past it, you often go beyond it and try to acquire luxurious things and consumerization. Ale keď idete za, e, idete ešte ďalej a keď ste posadnutí zmyslovými e, potešeniami, tak vy prekročíte túto akoby, e, pod, uh, mieru základnej potreby a potom už ste chytení v akomsi konzume a v luxuse. Soon you transgress the utility value, you are asking for trouble. Keď e, prekročíte e, túto hranicu e, základnej potreby a jej využitia alebo naplnenia, tak si koledujete o problém. Still you may be arrogant and you will be self-centered and try to go beyond the utility value and to acquire luxuries and end up with consumerization. Čiže môžete na základe e, pýchy a arogancie a tiež e, sebectva um, prekročiť túto hranicu um, základnej, zák- naplnenia základných potrieb a ísť do um, tohto konzumu a luxusu. So you are heating the globe and uh, defile the environment and uh, going against the nature. Čiže vy potom keby dochádza k prehrievaniu e, zemegule, dochádza k znečisťovaniu životného prostredia a e, vlastne e, škodeniu prírode. So whenever some hindrances or distractions or disturbances happen, you, are, you tend to consider these distractions as enemies. You attribute uh, self to them and start fighting and killing and destroying them, thinking it is disturbing your sense pleasure. Keď vám v ceste stoja nejaké prekážky, uh, v ceste naplnenia vašich zmyslových potešení, uh, tak vlastne vy tieto prekážky uh, vnímate ako nepriateľov a začínate e, s nimi bojovať alebo proti ním bojovať a chcete ich e, zničiť, lebo máte pocit, že vám stoja v ceste naplnenia vašich potešení. So as far as you are chasing behind the sense pleasure and the self, self indulgence and you thread past the limit and creating troubles and you think you are very innocent, you think we are very justifiable, the outside causes which is disturbing you must be destroyed. Keď sa takto ženiete za zmyslovými potešeniami, tak vy si máte pocit, že ste nevinní a že vy si iba užívate a vlastne už týmto spôsobom prekročíte nejakú akoby, hranicu a vytvárate problém pričom si to ospravedlňujete a snažíte sa odstrániť alebo nejakú vonkajšiu príčinu, ktorá vám v tom bráni. Such people will never think about equal distribution of the wealth as well as uh, sharing with others. A takíto ľudia nikdy nemyslia na E, zdieľanie, e, rovnomerné, rovnomerné zdieľanie e, svojho bohatstva a, a, a delenie, alebo delenie sa s druhými, s tým, čo majú. They never think that uh, frugal usage and utility value as the best. Sorry, usage? Uh, the using the things in the economical way, using the things only for the utility. Mm-hmm. Oni eh, nikdy nemyslia na eh, využívanie veci iba na pokrytie základných eh, potrieb alebo akoby takým akoby šetrným ekonomickým spôsobom. So therefore, unequal distribution of the wealth and so much of problem in the society can happen. A preto uh, môže sa v spoločnosti dochádzať k uh, veľkým akoby nerovnostiam, majetkovým nerovnostiam a nerovnomennej uh, mu šíreniu bohatstva. So rich people consider poor pe people as nuisance, uh, distractions or disturbance. Bohatí ľudia považujú chudobných za, akoby, uh, za chudákov uh, a za niečo, čo im spôsobuje problémy. So imagine now you give up the sense pleasure and come to uh, spiritual life and try to be a meditating yogi. A predstavte si, že sa teraz dáte zmyslových eh, potešení a prídete, vstúpite do duchovného života a stanete sa meditujúcim jogim. Even after you become a yogi, same thing happen in a different way. A dokonca aj potom, ako sa stanete joginom, tak eh, to isté sa deje iba, že iným spôsobom. While you are sitting and meditating, if someone is talking and disturbing you, you become angry. A keď vy sedíte a meditujete a niekto rozpráva a ruší vás, tak vás to nahneva. You think that your goal cannot be achieved because the other person is talking. Vy si myslíte, že va, ne, nedokáže, nemôžete dosiahnuť svoj cieľ kvôli tomu, že ten niekto druhý rozpráva. The other person is coughing. Alebo niekto iný kašle. That There is a rain outside. Vonku prší. And animals are disturbing, flies and mosquitoes and everything come and disturb you. O, mm, Ehm, môžu vás rušiť aj nejaké zvieratá, môžu eh, tu byť muchy alebo komáre. So whatever disturbing your peace of mind, you consider as an enemy. Čokoľvek, čo ruší pokoj vaše mysle, to považujete za nepriateľa. So you have to consider even the sense pleasure. People chasing behind the sense desire or people chasing behind the silence and the peace, both of them Uh, have same question but in two different ways. Čiže eh, je treba eh, sa zamyslieť nad tým, že eh, či už je to, že si užívame zmyslové potešenia, alebo sa ženieme za mm, akoby, pokojom alebo tichom a potešením ticha a pokoja, no, vlastne mm, to, za tým môže byť to isté. In a commentary exegesis <clears throat> in Abhidhamma it says commoners the people chasing behind sense pleasure and the materialistic pleasure, they are creating problems or they are being problemed due to their desire. A v komentároch k Abidame <clears throat> sa hovorí, že bežní ľudia sa ženú za zmyslovými potešeniami a, a mm, materialistickými radosťami a, a mm, tým si vytvárajú problémy. So they are Sansaric problem or existential suffering is because of the desire. A ich samsarický problém alebo existenčné utrpenie je spôsobené túžbou. Whenever you assume precepts, become a yogi, your suffering is due to hatred. A keď uh, Mm, príjmete pre, alebo e, e, zložíte predsavzatia, stanete sa jogínom, e, tak vaše utrpenie vzniká z hnevu. So once you start meditation, once you start observing precepts, once you uh, start uh, to practice concentration, you don't know how much hatred arises within you keď začnete mm, cvičiť meditáciu, dodržiavať predsavzatia a, praktikovať koncentráciu, tak neviete, koľko hnevu vo vás vyvstáva. Whether you live in a cave, in a single way, or whether you are practicing in a group practice, this feature is very prominent and very ironical. Či žijete sami v jaskyni ako osamelí meditujúci, Eh, alebo eh, meditujete v skupine, eh, táto črta je veľmi prominentná a ironická. So you become very short-tempered. You'll be irritated by simple little uh, the sound or simple little distractions because you are very subtle observing what is happening, not like at home. budete eh, akoby splane vo vás eh, hnev alebo iritácia, podráždenie eh, na základe nejakých úplne prostých podnetov, ako je počutie nejakého zvuku alebo na akýkoľvek vnem alebo podnet vás takto rozruší. Je to jemné rozptýlenie, nie také hrubé, ako zažívate obvykle doma. At the household situation you may slam the doors, and make noises, and uh, you don't care. But if someone is going to do here, you will be fighting and you will be complaining. Keď ste doma, tak nevnímate veci ako keď niekto treskne dverami alebo podobné zvuky, alebo sa vás to až tak nezaujíma. Ale tu, keby sa niečo podobné stalo, tak budete akoby bojovať. You will demand and you will say, because I am trying to be mindful, I am trying to be concentrated, so therefore outside atmosphere must be calm and quiet. A budete vyžadovať a budete tvrdiť, že uh, keďže sa snažím uh, rozvíjať všímavosť a snažím sa rozvíjať sústredenie, uh, preto vyžadujem, aby táto vonkajšia atmosféra bola veľmi kľudná a pokojná even a little distraction, even little sounds make you very agitated and harmful feeling can arise. O, aj malé rozptýlenie ako nejaký malý zvuk vám môže spôsobiť o, škodlivé o, rozptýlenie, rozrušenie. If someone is going to tell you, you will be very angry to accept it. Ak vám to niekto povie, tak uh, sa veľmi nahnevate uh, bude ťažké pre vás to prijať. So this is a very good sutta. We can take it as a subject and discuss to understand ourselves how much we become very sensitive and over uh, amplifying simple things into big issues. Mm, čiže je veľmi dobrá súta, ktorá uh, diskutuje o tom, uh, ako veľmi sa stávame precitliveli alebo veľmi senzitívni a ako um, by táto vnútorná intenzita spôsobuje to, že aj malá vec môže vyvolať nejakú veľmi intenzívnu reakciu. So I would like to make a remark. Of course, if you are practicing, seeking concentration, yes, that is the truth. But instead, if you try to be mindful and to understand how you, as a householder, change into a yogi, that will be a very interesting thing. Chcel by som tu mm, povedať, alebo takú malú akoby úvahu, alebo poznámku, že isté, že keď sa snažíte sa byť koncentrovaný, to je jedna vec, ale keď možno miesto toho sa snažíte byť všímaví a snažiť sa pochopiť, ako sa mení ako sa meníte z, z nejakého mentality človeka, ktorý žije denný život a žije doma na, jogi, na jogiho a to, môže byť veľmi zaujímavé. At the house, under the household situation, you may be tolerating, you may be uh, sympathizing, noises and all the kind of thing, but you, uh, you never do that kind of thing whenever you become a yogi because your aim is the concentration. For that, everything must be calm and quiet. Čiže keď ste v situácii doma, že ste doma, tak možno, že máte e, toleranciu e, alebo aj sympatiu voči nejakým e, hlukom, zvukom a podobne. Um, ale nikdy, toto nikdy nemáte potom, keď prídete do takéhoto prostredia a keď ste jogi, lebo tu sa snažíte rozvíjať koncentráciu a preto no, všetko je treba, aby bolo veľmi tiché a pokojné. So when we are selecting a site for a meditation center, of course we select very peaceful, very isolated, calm and quiet places. Či, preto, keď vyberáme miesto na meditačné centrum, tak vyberieme uh, tiché, uh, pokojné a izolované uh, miesto. So whatever the situation, distractions are there. Uh, nech už sme ale v akékoľvek situácii, uh, vždy sú tu nejaké rozptýlenia. So whenever you try to be mindful instead of try to be concentrated, this will be a subject matter for you to study as a noble quest. Uh, kedy, uh, kedykoľvek, keď sa uh, snažíte byť všímaví, miesto toho, aby ste boli koncentrovaní, tak vlastne toto pre vás môže byť nejaká oblasť, ktorú môžete študovať alebo bližšie skúmať v rámci svojho vznešeného snaženia. Uh, we become impatient by becoming yogis or oh, what is happening when what is hap what happens whenever we feel and see hateful thoughts. My sa stávame netrpezliví tým, že sa stávame jogim. A mm, to, čo sa deje, je, že my cítime mm, alebo snažíme sa vidieť hnev alebo myšlienky spojené s hnevom. So one person remarked, whenever you try to be mindful, you are, you are easily irritating, irritable. A jeden človek vlastne pri, dal takú akoby pri, poznámku alebo pripomienku, že keď sa snaží byť všímavý, tak je ľahko podráždený. So this irritation because you are very alert, very diligent, and try to be mindful. So therefore, little tiny thing can irritate you. Uh, keďže sa snažíte byť všímaví a ste veľmi akoby pozorní, uh, ostražití, všímaví a ste v tom pilní, tak potom hociaká maličkosť vás uh, rozruší a ste uh, podráždení. So whenever you get irritated by a small distraction, Either you accuse yourself or find fault with others. A keď ste takto iritovaní nejakým malým rozptýlením, tak buď obvinujete seba samého, alebo bojujete s tým, čo vás rozrušilo. Otherwise you go and complain the uh, organizer or the center. You must make it everything perfect. there should not have any distraction because I am meditating. Lebo inak e, ešte môžete ísť za organizátorom e, tohto zásedu a jemu sa stiažovať a vyžadovať od neho, aby tu e, zabezpečil dokonalé podmienky, pretože ja sa snažím byť všímavý a sústredený. So instead if you go prepared to see that I am easily irritable, I am accusing myself, I am finding fault with others, I expect everything perfect, it's a good sign of progressing mindfulness. A keď miesto toho ste e, vopred dobre pripravení a keď vidíte, že som, e, vidíte sami v sebe, že som ľahko podráždený a miesto toho, aby som sa obviňoval alebo aby som hľadal chybu v niekom druhom, e, tak keď si toto všimnem a rozpoznám, tak je to dobré znamenie pokroku alebo rozvoja všimavosti. But it's very difficult to expect that kind of insight from the beginning. Ale je ťažké e, očakávať takýto e, vhľad od začiatočníka. So therefore masters and the teachers must understand it and give as conducive as possible conditions for the beginners. A preto učiteľe alebo majstri e, toto musia chápať a musia akoby, pracovať akoby, alebo vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre začiatočníkov if the beginner, if the yogi comes to know this through the theoretical understanding, it's very easy to handle the situation as well as the group settings. Ak e, začiatočník jogy e, príde k tomuto poznaniu skrz teoretické pochopenie, je potom pre neho ľahké e, to uplatniť v rámci jeho individuálneho sedenia alebo v rámci skupiny. That may be the that may be one of the reason the Buddha gave this as a discourse after his enlightenment. A to môže byť jeden z dôvodov, prečo Buddha po svojom osvietení eh, dal toto učenie. So through that kind of uh, reasoning we can impose this into our day-to-day -day meditation practice and how to use this knowledge to uh, towards the betterment of the mindfulness. Skrz toto rozpoznanie alebo uh, uváženie a uvedomenie môžeme zaviesť uh, tento vhľad do našej uh, dennej meditačnej praxe a tým zlepšiť našu všimavosť. So I would like to cite an example. A tu by som rád uviedol jeden príklad. And imagine when we are doing walking meditation outdoor. A Predstavte si, že robíme meditáciu v chôdzi vonku. So once you started, you feel uh, left to the right, right to the left, very nice, smooth development of mindfulness. Um, čiže keď začnete, uh, ste veľmi akoby, uh, dobre všímaví, um, zameriate pozornosť na uh, pravú nohu, potom ľavú nohu a veľmi hladko a veľmi dobre takto rozvíjate všímavosť. So when you are walking half way through on your walking path, you feel now continuity of the mindfulness is there. Čiže keď uh, ste v pol ceste vašej vytýčenej uh, cesty, po ktorej chodíte, uh, tak cítite uh, veľ, veľ, akoby veľmi dobrý, hladký rozvoj všimavosti. Imagine you have gone to the end of the path. A predstavte si teraz, že sa dostanete na koniec cesty. And your trend is broken, now you are turning. Čiže tam, sa, tam je bod, kedy sa otáčate. So far you was walking straight, now you are turning, so your uh, posture is now changing. Čiže doteraz ste kráčali rovno a teraz sa otáčate a meníte svoju pozíciu. Under such circumstances, your developed mindfulness becomes somewhat weaker. a e, za tieto okolnosti sa vaša e, všímavosť trochu oslabí. So your consciousness which was developing on your touch of the ground or your body sensitivity may be changing into the seeing, hearing or any other objects. A vaše uh, vedomie, ktoré rozvíjalo všímavosť skrz uh, dotyk uh, tela alebo chodidla zo zemou, sa vlastne zmení a e, zameria sa na vedomie zraku alebo sluchu. Imagine that uh, there is a bird flying and you all of a sudden wish to see the bird rather than keep in the track with the left leg and the right leg. Predstavte si, že letí okolo vták a vy teraz chcete počuť, teda vidieť toho vtáka, ktorého počujete, miesto toho, aby ste zotrvávali pozornosťou na ľavej a pravej nohe. whenever your mindfulness distracted and you comes to know that I am not mindful, you become depressed, you become, you feel sorry. A um, vždy, keď ste rozptýlení a stratíte všímavosť a si to uvedomíte, tak, uh, že nie ste všímaví, tak uh, uh, ste z toho sklesli uh, alebo depresívni. So therefore, mind become agitated to see this bloody bird. came and disturbed my meditation. Preto uh, ste uh, eh, akoby nekludní alebo rozrušení a hovoríte si, že tento zatracený vták uh, tu uh, ruší uh, moju všímavosť a meditáciu. So whenever that uh, kind of thinking happen, your wisdom become disturbed. A vždy, keď vystane tento druh myslenia, tak uh, to rozruší vašu múdrosť. Lot of difficulties to maintain the stream of consciousness. A je pre vás ťažké takto udržiavať tento prúd vedomia? And mind is more towards the defilements. A mysel tiahne viac eh, k poškvrnám a nečistotám. You never think due to your poor mindfulness the mind jumped from the tactile sensation, tactile consciousness to the eye consciousness. You think it is because of the bird. Mm, čiže vy si myslíte, že je to kvôli vtákovi, že vaša mysel preskočila z vedomia a dotyku k vedomiu zraku. So whenever the mind given challengeful, one thing is your primary object in the touch of the skin, touch of the soul of the earth. The other one is flying bird. Under such circumstances, mind become agitated. mysel sa stane rozrušenou tým, že opustí svoj primárny objekt, ktorým je dotyk chodidla alebo dotyk nohy so zemou a zameria sa na letiaceho vtáka. The wise thing after the enlightenment the Buddha says wise thing is not to see the detail, not to entertain the bird, but to bring the mind back to your neutral object múdra rada, ktorú dáva Budha po svojom osvietení, je, že my by sme nemali nasledovať detaily a tento objekt, ktorý nás rozptýlil, ale mali by sme sa vrátiť späť k neutrálnemu objektu. Instead of worrying about the wandering mind, you must look the capacity to come back to your primary object. Čiže miesto, aby ste, sa, no, ste si vyčítali to, že ste sa nechali rozstýliť, e, tak e, je lepšie, keď e, mysel zameriate späť na primárny objekt. If you do not know this theoretically, if you do not implement in that particular moment, often you may find fault with the bird. Mm, čiže keď uh, vy toto uh, teoreticky neviete, uh, a nedokážete to akoby v praxi uplatniť, tak potom obvinujete vtáka alebo vidíte chybu v tom vtákovi. Hm, this worry and this hatred feeling arising then and there, you had no intrinsic hatred with the bird. Whenever you see the bird, the the hate and the ill the harming thoughts can arise. Čiže um, tieto obavy uh, alebo pocity odporu a hnevu vyvstávajú, um, hoci oni nie sú akoby inherentne prítomné, uh, bytostne prítomné v tomto objekte, v tomto vtákovi, uh, ale vyvstávajú uh, na základe um, tejto okolnosti. Uh, keď ho vidíme a nás to rozptýli, tak vystávajú tieto myšlienky spojené s nebom. When the mindfulness develop up to a certain level, you can understand the changing of the channel from the body tactile sensation to the eye sensitivity, going to give that kind of a hateful feeling. So it is very obvious for a prepared person. A pre a pripraveného človeka je veľmi jasné, alebo jasne vidí, um, práve preto, že rozvinul um, um, všímavosť do uh, určitej vyššej úrovne, do potrebnej úrovne, tak potom vidí a chápe uh, tento kanál alebo toto spojenie, uh, ku ktorému dochádza, to, čo sa deje, keď sa jeho vedomie od, od, odvráti od zmyslu tela a vstúpi do zmyslu zraku, tak toto jasne vidí. Without that kind of a distraction, there are no worries. So this distraction and arising worries is a kind of a dependent origination and the mutual thing. So if you are uh, utterly alert, you can see, soon you see some object, uh, the hatred can arise because that disturb my mindfulness kind of thinking. Čiže eh, pokiaľ eh, není, nedojde k rozptýleniu, tak nedojde ani k eh, obavám a výčitkám. Čiže mm, medzi, týmito, medzi rozptýlením a medzi výčitkami je mm, táto vzájomná závislosť. Mm, čiže je to na, na základe jedného vznikne druhé. Avšak ak sme zcela pozorní, zcela všímaví, tak len čo vidíme objekt, tak o, nás nerozptýli a preto nevyvstane ani hnev, pretože nás nevyrušil. Uneducated, unprepared mind find fault with outside. O, ne, o, mysel, ktorá nemá toto vzdelanie a ktorá není pripravená, tak tá obvinuje niečo vonkajšie. Mindful mind who is accept, ready to accept the cause and effect find fault with myself všímavá mysel, ktorá je pripravená prijať príčinu a následok, vidí chybu v sebe. As far as you find fault with outside, maybe due to your weak mindfulness, your thinking, the pattern of thinking is unwise. Keď vidíte chybu a obvinujete niečo vonkajšie, tak tento vzorec myslenia nie je múdry. Whenever the conducive condition happens, something like your previous experiences, powerful mindfulness and theoretical understanding, one day you will understand this is my weakness, so therefore don't find fault with outside and don't feel inferior. Čiže mm, keď nastanú uh, určité priaznivé okolnosti toho, že sa spojí naša predchádzajúca skúsenosť, uh, sila našej uh, všímavosti naša pripravenosť, tak potom jednoho dňa budeme chápať, že e, to je moja slabosť a e, vlastne už neobvinujeme ani nič vonkajšie a ani my sami sa necítime ako niekto akoby menej cenný. am repeating. Whenever your mindfulness is intact, when you are theoretically educated, when you go prepared with enough experience, one day you will understand due to my weakness only, the, from the neutral object, jump, mind jump into the dramatic object. Čiže zopakujem ešte raz, um, um, vďaka um, rozvoju všímavosti a, a taktiež, uh, keď už je všímavosť akoby kontinuálna alebo neprerušená, a, a taktiež vďaka akoby dobrému teoretickému pochopeniu uh, sme pripravení a uh, potom uh, ke, uh, jedného dňa budeme chápať, že je to iba vďaka mojej vlastnej slabosti. Není to vďaka tomu vonkajšiemu objektu, že mysel tiahne k, alebo skočí k dramatickému objektu a nezotrvá na neutrálnom objekte. Even if you are mindful, even if you have theoretical knowledge, even if you uh, go prepared, if such a mishap not to happen, you will never implement them and learn the art. Čiže uh, uh, ak uh, vlastne uh, my nechceme, aby sa to stalo, uh, tak hoci sme uh, všímaví a hoci máme dobre teoretické pochopenie, hoci sme pripravení, tak pokiaľ to neimplementujeme, ne, neuplatňujeme, tak sa to nikdy akoby nenaučíme a nerozvinieme to. So you must be prepared to put into your practice and the experience so that you must be having a risk lover kind of mentality. Čiže e, musíte byť pripravení a musíte e, praktikovať a zažívať a musíte tiež akoby e, čeliť určitej miere rizika when it happens, your personality develops, your mm, skill develop. Otherwise, you will feel very inferior because outsiders are disturbing, I am helpless fellow, what to do like. oh no, čiže eh, keď sa to stane, tak eh, o, sa môže stať a vy by ste mali akoby, rozvíjať túto dovednosť, eh, túto o, schopnosť, a inak o, budete mať stále pocit menej cennosti, že zase ma niečo vonkajšie rozptýlilo a ja som k ničomu. So only mere by mindfulness, that will not happen. Only mere by theoretical understanding, that will not happen. Only mere by experience, that will not happen. Everything must come together. And one day, that mishap going to give a new hiatus, new understanding. nestane sa to iba púhou všímavosťou, ani sa to nestane iba púhým teoretickým pochopením. Všetky tieto veci musia, alebo prípravou, púhou prípravou, ale všetky tieto veci musia sa spojiť a potom, keď sa takto všetky spoja, tak jedného dňa v nás môže vyvstať nové pochopenie. So don't be a risk averter. Don't think uh, this, must, this kind of a thing must not happen. But instead, you must be an opportunist – on the spot, whenever such uncertain situation happens, to put your stream of thinking into the wise side, radical side. Čiže vy by ste nemali byť človek, ktorý sa vyhýba riziku. <clears throat> Nemali by ste sa rozhodnúť, že, že nie, do tohto ja nepôjdem, ale mali by ste byť skôr ako keby človek oportunista alebo ten, kto sa snaží využívať príležitosť priamo na mieste, priamo keď sa to deje v nejakej neistej situácii a vtedy sa vlastne prikloniť na tú stranu múdrosti. Then you are using your own capacity, your creativity, radical thinking and that is what we must train our second generation a, vtedy by ste mali využiť svoje schopnosti a to radikálne myslenie a svoju múdrosť a toto je niečo, čo by sme mali aj učiť ďalšiu generáciu. Instead if you are going to keep our second generation without any dangers, without kind of thing, and ultimately they will never make use their creativity and ability, so one day they will hate us. Mm, čiže ak miesto toho budeme držať ďalšie generá- ďalšiu generáciu akoby v nejakom prílišnom bezpečí, bez akéhokoľvek rizika, tak vlastne oni nikdy nevyužijú svoju kreativitu a no, <clears throat> svoje možnosti a, a potom nás jednoho dňa budú nesnášať. So you must be ready to have your own ways and means under such uncertain situation, not to consider this as an unfortunate situation you must try to make use the opportunity so that not to worry, not to look at the bird, not to go for detail, but to come back and be mindful on your primary object. Čiže vy by ste mali byť pripravení a, a mať svoje spôsoby alebo prostriedky, a, ktoré dokážete použiť, a, keď vznikne nejaká neistá situácia a nemali by ste ju považovať za nešťastnú situáciu, ale naopak využiť ju ako príležitosť. Čiže neobviňovať seba, nerobiť si starosti a výčitky, ani neobviňovať niečo vonkajšie ako toho vtáka, ale byť schopný sa vrátiť späť k primárnemu objektu. So if you are not a practitioner, if you do not know mindfulness, the bird watching is very good hobby. Ak nie ste praktikujúci a ak nepoznáte všímavosť, tak eh, pozorovanie eh, vtákov je príjemný, eh, príjemné hobby. So whenever you try to be mindful, whenever you aware of this theoretical understanding, whenever such a uncertain happens, now you are using another neurobics in your brain system which never being used so far in our day-to-day -day life. Čiže keď sa snažíte byť e, všímaví a keď máte tiež dobré teoretické pochopenie, tak aj keď sa e, stane niečo neisté, um, mm, tak e, vy dokážete použiť túto všímavosť a napriek tomu, že vlastne tie cesty tých neurónových spojení v mozgu vo vašom systéme, nervovom systéme doteraz týmto spôsobom neboli používané v dennom živote. So the bird watchers, they appreciate dramatic things, quick looking and everything. So they appreciate and promote dramatic things. Ľudia, ktorí pozorujú vtáky, vlastne oni oceňujú, že sa niečo deje, že je niečo dramatické a oni to oceňujú. Colorful thing, eventful things veci, ktoré sú barvité alebo farebné a plné diania. So that is the way our mind evolved throughout aeons of time. Týmto spôsobom sa naša mysel vyvíjala celé eóny času. So each time our normal wisdom will be disturbed, difficulties arises and we are carried away to more defilements. No, takže vždy, keď sa takéto niečo stane, naša múdrosť bude uh, rozrušená, vyvstanú ťažkosti a my budeme ťahnuť uh, k nečistotám. Now, when you become a yogi, you are not interested in bird, but you hate the bird now. Keď sa stanete joginom, tak už, nes, už sa nezaujímate o vtáky, ale neznášate vtáky. That is what you call vihinsavitaka. A toto je to, čo nazývame táto vihinsavitaka. And again you are in the same trap. A opäť ste chytení v rovnakej pasci. So don't hate it, but instead try to bring it to the neutral object that is completely against the grain. Mm, čiže vy by ste uh, eh, ich nemali uh, neznášať a miesto toho uh, priniesť uh, uh, mys- uh, pozornosť späť k neutrálnemu objektu a to je niečo ako ísť proti prúdu. So our mind never happy with the neutral object. Instead it is always searching colorful, eventful, desirable objects. Naša mysel nikdy není šťastná s neutrálnym objektom, miesto toho vždy uh, hľadá eh, akoby, uh, nejaký farebný alebo uh, farebný objekt alebo niečo, čo je dramatické, čo sa deje. To chase behind the dramatic thing, to chase behind the desirable thing, you are using only 4% of your brain. Mm, čiže uh, mimo týchto farebných a dramatických udalostí na ten zvyšok používame iba 4% mozgu. At the presence of the dramatic object, if you are restrain yourself to be in neutral object, you are using the balanced 96% of your brain. Čiže keď uh, sa odtiahnete od týchto dramatických objektov a stiahnete sa k neutrálnemu objektu, tak sa určite alebo vyváženým spôsobom používate týchto 96% mozgu. So going to the dramatic things, going to the desirable thing is very conservative. Brain circuits are already prepared. But instead now in meditation we are going against the grain. Čiže keď sa zaoberáte nejakým dianím, nejakými dramatickými vecami, tak toto je pre mozog, už je na to zvyknutý. Um, ale um, to, čo robíme, táto všímavosť, alebo keď sa zaoberáme neutrálnym objektom, to je ako ísť proti prúdu. Each and every human being, they have 100% capacity as a possibility or as a potential. a každá jedna ľudská bytosť má túto 100% kapacitu mozgovú ako svoj potenciál. So whenever you face it, that kind of a uh, undecidable and uncertain situations, mind usually take the already uh, driven path, already known path, never think radical. Never think um, radical. Radical. The, mhm. Yeah, radical. Radical. Eh, čiže keď čelíte nejakej neistej eh, situácii, eh, tak mysel zvykne použiť tú svoju zabehnutú cestu a vy nikdy nemyslíte radikálne. Draining this part of the uh, unused part of the brain that game is called uh, neurobics. Oh. Čiže... To make use the 97% you must know neurobics. Mm-hmm. čiže táto m, mm, cesta alebo tento výcvik, kedy používame tú neobvyklú cestu uh, aj v mozgu, uh, to je akoby cvičenie tých 96% našej mozgovej kapacity, tak to nazývame um, akoby neuro... Neurobics. Neurobik. So, uh, to entertain neurobics, no entertain, you must know there is no only one way. There are a lot of ways if you are searching. Čiže aby ste rozvíjali tento neurobik, tak uh, vlastne musíte vedieť, že není len jeden spôsob, jedna cesta, ale je veľa rôznych spôsobov alebo ciest. So whenever you try to be mindful, you become irritated and agitated because you are not only following the traditional conservative way, the other things also now slowly opening. Keď sa snažíte byť všímaví, tak sa stanete ľahšie podraždení alebo rozrušení, pretože teraz ne, nenasledujete tie zabehnuté cesty, ale pomaly sa snažíte akoby, ísť tým akoby to, novou cestou a objavujú sa vám nový pohľad na vec alebo nové možnosti. So the early part of mindfulness, you don't feel homely. You feel something different. You feel something artificial-like. So therefore, mind naturally tend to not to be mindful and go back to the same old pattern of thinking. V počiatočných uh, eh, fázach uh, eh, rozvoja všímavosti vy, eh, keď ste všímaví, tak sa necítite ako doma, cítite, že niečo je iné. Zdá sa vám to byť akoby umelé alebo neprirodzené a mm, preto máte sklon akoby sklznúť do starých e, vzorcov e, vnímania alebo myslenia. So easily you find ways to accuse one myself or to accuse others. Ľahko nachádzate e, spôsoby, ako obvinujete seba alebo obvinujete druhých. So it's also sign of mindfulness in the sense. Toto je v istom zmysle tiež znamenie všimavosti. So can you report that kind of thing in your report? Then you are a good radi in radical reflection. A keď toto dokážete zdieľiť v rámci vašeho reportu alebo zdieľania, tak to je dobrý znak akoby takej radikálnej e, všímavosti alebo reflexie. Usually you hide them. Even if you observe, you never put into the report a obvykle to skrývate, aj keď si to všimnete, ste z toho vedomí, tak to skryjete radšej, ako by ste to mali dať do nejakej správy. <clears throat> once, you be, once, I, once I become mindful, I'm, I'm irritated, I find fault with myself and I find fault with others kind of thing. It's a very common thing. Keď ste e, všímaví, e, je veľmi bežné, že si práve všimnete to, že som podráždený, Eh, obvinujem seba a eh, druhými vadia, alebo vidím v nich chyby. To je veľmi bežné. Very therapeutic. If you can express them, it is really healing, it is really therapeutic. Eh, ak toto dokáže, dokážete zdeliť alebo vyjadriť, tak je to veľmi terapeutické a veľmi liečivé. So, and that is the, that is the in, intrinsic meaning of compassion. A v tomto je tiež akoby bytostný význam súcitu. So that is why the Buddha to be observed, I have that kind of a uh, cruelty thoughts as well as the compassion thoughts even before the enlightenment. A preto budúci Buddha pozoroval, že mám v sebe myšlienky krutosti a taktiež mám v sebe myšlienky súcitu aj pred osvietením. And he put that uh, cruelty type of thinking it is disturbing oneself and others, both, and disturbing your wisdom, and creating difficulties, pulling you away from your prime, the peace of mind. So instead, there is another part that you have not explored yet. That is also a birthright. That is also endowment of you. keď nasledujete eh, takéto myšlienky spojené s krutosťou alebo myslíte eh, týmto spôsobom, eh, tak to vedie k rozrušeniu vás a k rozrušeniu druhým, druhých a zároveň oboch a taktiež je vaša múdrosť nemôže pôsobiť alebo je narušená, taktiež vás to odvádza od, mm, od, od všímavosti a vytvárate tým tiež veľa rôznych ťažkostí ale je dobré vedieť, že miesto tohto je aj iná cesta, ktorú môžete objavovať a ktorá vám náleží. So whenever you develop that kind of a, a radical reflection, you feel you are evolving. You feel you are not the same person. Whenever situation happen, you have all the tools if you give a evenly suspended attention. Um. Čiže vy cítite, že sa týmto spôsobom rozvíjate, hlavne vtedy, keď dokážete mať takúto radikálne uvažovanie. Takže vy cítite, že sa rozvíjate, že už ste akoby viac rozvinutý človek a hlavne v situáciách máte k dispozícii tento nástroj akoby rovnomenne rozloženej pozornosti. So you feel like facing that kind of situation to uh, do the correct thing in the correct time and whenever you do correct thing in the correct time results are on the spot Čiže keď čelíte nejakej situácii, tak uh, robíte uh, správnu vec uh, v správny čas a keď to takto robíte, tak vidíte výsledky hneď uh, na mieste. Even if you get the on the spot results, only but one or two will not do the task. You have to do it again and again and again, repetitively. So then only you develop the confidence. Čiže uh, nes, uh, dokonca aj keď máte vys- takýmto spôsobom výsledok rovno na mieste, uh, eh, m, mm, ale keď to urobíte iba jeden alebo dvakrát, tak to ešte nenaplní váš cieľ uh, ale, alebo vašu, vašu úlohu. Uh, uh, uh musíte eh, to robiť opakovane, eh, aby ste eh, mali ten správny výsledok. Up to the age of six, that was the situation of each of us. Až do veku 6 rokov to bola situácia každého z nás. Everything is open. A všetko je otvorené. After six only we select paths. Then only we get into a rut. Čiže po, po tomto veku 6 rokov už e, sme začali veci akoby deliť, už sme začali vnímať iba čiastkovo. So when you become mindful, you be, again become a childlike. Keď e, sa stanete všímaví, tak sa stanete opäť ako dieťa. You must be uh, ready for the beginner's mind. A musíte byť pripravení na mysel začiatočníka. So when we are introducing mindfulness, we say is you must end, you must be happy with the or you must appreciate the beginner's mind. You must have evenly suspended attention. Don't rush to a decision. Let it happen again and again and again. Čiže <clears throat> hovoríme, že um, uh, musíte byť pripravení si osvojiť túto mysel začiatočníka a keď uvádzame všimavosť, uh, tak hovoríme, že musíte byť šťastní a oceňovať túto mysel začiatočníka a taktiež túto rovnomenne rozloženú pozornosť e, a e, toto nechať diať alebo uplatňovať to znovu a znovu. After you gain certain amount of momentum, that become your norm, that become your nature. A potom, ako si osvojíte e, určitú mieru síly alebo zbehlosti v tomto, tak sa to stane vašou súčasťou, súčasťou vašej prirodzenosti. Earlier, traditionally, you attributed mistakes to the outside. When you become mature, you are not so. You try to improve yourself and to be prepared for that kind of a situation yet to come. That is how the evolution happens. Čiže pôvodne, uh, tradične, uh, človek by sa učil na vlastných chybách uh, a vlastne týmto spôsobom dozrel. Eh, tak, že keď eh, potom znovu čelíme eh, mm, podobnej situácii, tak už ju lepšie zvládame a týmto spôsobom dochádza k evolúcii. The possibility for this kind of uh, evolution is called neuroplasticity and it's a very recent discovery even if we are an uh, age-old person, old-age person, if you are ready with beginner's mind, your brain can be changed. Nervous system can be changed. Personality can be changed. Čiže možnosť eh, tohto vývoja, to sa nazýva neuroplasticita a je to iba nedávne, nedávny objav. Eh, čiže dokonca aj keď ste eh, starší alebo starý človek, ak ste pripravení uplatňovať túto mysel začiatočníka, mozog sa môže zmeniť a uh, aj vy ako človek, vaša osobnosť sa tiež môže zmeniť. So with this kind of a neuroplasticity we are going to meet again for the talk and that's all for the day. Thank you very much for listening. Uh, ďakujem vám veľmi pekne. Uh, s, týmto, uh, s touto neuroplasticitou by sme končili dnešný Dama Talk a budeme pokračovať zase zajtra. Ďakujem za počúvanie. සාදු සාදු සාදු